hodoi poroi kai pelicus duo en tautoi hodoi porun heteru de pelicun heurontos ho heteros elegen heurekamen ho de heteros parainei me legein heurekamen al heurekas metamicron de epelzonton autois ton apobeble coton ton pelekun ho ekon auton diokomenos elege proston sunodoi poron apollo olamen ekeinos de ef me apollo olamen eipes alla pollo la ude garhoton pelekun heures e moi auton ane coi Ho logos de loi hoti hoi me metalabontes ton eutuche maton, ude entais sumforais bebaioi eisi filoi.